Pe toți vă iubesc, pe toți vă doresc, în casa Tatălui meu veșnic, lumea întreagă aș vrea să vină. creștin, eu vă chem, pe toți vă îndemn, să duceți vestea mântuirii tuturor din astă lume. Este un Dumnezeu puternic, Creatorul sfânt a toate, singur vrednic de închinare și izvor de bunătate.